Երկրի ղեկավարը կարևորել է բոլոր նորմերին համապատասխան որակյալ շինարարության իրականացումը եւ ժամանակակից ճարտարապետական լուծումների կիրառումը։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, այսօր Բակո Սահակյանը մասնակցել է Մայրաքաղաքում ոսկու վերամշակման նոր կենտրոնի բացման արարողությանը եւ ցանոթացել կենտրոնի աշխատանքային պայմաններին։ Նախագահը նշել է, որ աշխատանքների ճիշտ կազմակերպման դեպքում Արցախի ոսկերչական արտադրանքը կարող է պահանջված լինել միջազգային շուկայում, շեշտելով այստեղ Հայաստանի եւ Սփյուռքի հետ համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Այսօր խորհրդարանի մշտական հանձնաժողովների, խմբակցությունների եւ աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել աշխատանքային խորհրդակցություն, որը վարում էր ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Խոսելով խորհրդարան մտած օրենսդրական նախաձեռնությունների մասին նա անդրադարձել է 2018 թվականի պետական բյուջեի եւ դրան կից օրենսդրական նախագծերի ու ծրագրերի քննարկմանը ըստ հաստատված ժամկետացանկի եւ կազմակերպչական այլ հարցերի։ Այնուհետև Աշոտ Ղուլյանն ամփոփել է նոյեմբերի 10-ին Երևանում կայացած Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով Արցախի Հանրապետության ազգային ժողով միջխորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի 12-րդ նիստի արդյունքները կարևորելով որակարգում ընդգրկված հարցերի հրատապությունն ու դրանց շուրջ միջանձնաշողովային աշխատանքների շարունակման անհրաժեշտությունը։ Խորհրդակցության ընթացքում խոսվել է նաև սահմանադրության պահանջներին համապատասխան ազգային ժողովին վերապահված լիազորությունների իրականացման եւ այդ ուղղությամբ առաջիկայում սպասվող քայլերի մասին։ Անդրադարձ է կատարվել նաև նոյեմբերի 23-ին նախատեսված հերոստամարաթոն 2018-ին եւ համազգային դրամահավաքին ազգային ժողովի մասնակցությանը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Էլմար Մամեդյարովը կհանդիպեն դեկտեմբերին Վիեննայում։ Այդ մասին նշել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, ովքեր հայտարարությամբ հանդես են եկել Մոսկվայում նոյեմբերի 14-ին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի, ապա նոյեմբերի 16-ին Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ հանդիպումների արդյունքներով։ Հանդիպումների ընթացքում համանախագահները եւ նախարարները քննարկել են Ներկայումս բանակցությունների սեղանին դրված մի շարք աշխատանքային առաջարկներ։ Նախարարները համաձայնել են համատեղ հանդիպում անցկացնել դեկտեմբերին Վիեննայում կայանալիք ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդի շրջանակներում։ ԱՄՆ-ը կշարունակի մնալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ակտիվ համանախագահ։ Այս մասին ասել է Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպան Ռոբերտ Սեկուտան։ Մեկնաբանելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում իբր թե ԱՄՆ համանախագահության դադարեցման մասին տեղեկությունները, Սեկուտան նշել է, որ շատ շահարկումներ կան այդ հարցով։ Ես չէի ուզենա մեկնաբանել այդ շահարկումները։ Մենք եղել ենք, շարունակում ենք մնալ եւ կլինենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ակտիվ համանախագահ, ասել է նա։ Նոյեմբերի 16-ին Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանը հանդիպում է ունեցել Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամների հետ։ Մասիս Մայլյանը պատգամավորներին ներկայացրել է Հանրապետության նախագահի ծրագրով նախանշված արտաքին քաղաքականության գերակա ուղղությունները, ընդգծելով, որ արտաքին գործերի նախարարությունը այսուհետ եւս ձեռնարկելու է հետևողական քայլեր՝ ուղղված Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացում առաջընթացի արցանագրմանն ու Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են արտաքին քաղաքականության ոլորտում համակարգված գործունեության անհրաժեշտությունը։ Ընդգծվել է խորհրդարանական դիվանագիտության ակտիվացման կարևորությունը։ Արտաքին գործերի նախարարը պատասխանել է նաև տարածաշրջանային խնդիրներին եւ դրանց լուծման ուղիներին առնչվող մի շարք հարցերի։ Այնուհետև տեղի է ունեցել Արցախի դիվանագիտական ծառայության ղեկավար անձնակազմի հանդիպումը ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի հետ։ Խաղողագործության ամփոփիչ հաջողության գրավականը նաև հավաքված բերքի վերամշակման հնարավորությամբ է պայմանավորված։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Եթե խաղողը սաճեցնում, ուրեմն պիտի նաև գինի արտադրես։ Այս բանաձևը արդեն սկզբունք է դարձել խաղողագործների չաթերի համար, որի հետևանքում Արցախի գինու շուկայում օրեցօր ավելանում է տարբեր ընկերությունների կողմից արտադրված գինու տեսականին։ Դրանցից մեկը Մարտակերտի գինու եւ կոնյակի գործարանն է։ Գործարանի հիմնադիր Գրիգորի Միրզոյանին շրջանում ճանաչում են որպես նախկին ազատամարտիկ։ Պատերազմը իր համար երբեք չի դադարել, բայց քանի դեռ զենքը пассив վիճակում է, պետք է արարել ու երկիրը ոտքի կանգնեցնել։ Ամենք պետք է աշխատենք, որ կարող ենք երկիրը պահենք։ Ինչքան որ շատ աշխատենք, այնքան ավելի երկիրը հարուստ կլինի։ Գործարարը մտահոգված է նաև իր համակարգացիների զբաղվածության հարցով, եթե մարդաշխատանք ունենա ու կայուն եկամուտ, երբեք մտքով չի անցկացնի հեռանալ երկրից։ Նպատակը աշխատատեղն, ագին աշխատատեղ ունենք, 10 տարի առաջ հիմնադրված գործարանի արտադրանքն արդեն ճանաչված է ոչ միայն տեղական, այլ նաև Հայաստանի ու Ռուսաստանի շուկայում։ Իդեպ 4 տեսակի գինիների մեջ կա նաև բացառիկ սորտից ստացված գինի։ Գրիգորի Միրզոյանն այս մասին հպարտությամբ է ասում. «Խաղողի այդ սորտը վաղուց մշակությունից դուրս է եկել, իսկ իրենք որոշել են ընդլայնել այդ սորտի այգիները»։ Հիմնականում 4 տեսակի գինի ունենք Սվենի սորտ ունենք, որ մեր հին պապական սորտ հա քիչ ամլացել, բայց ուզում ենք այդ սորտը մի քիչ շատացնենք էլ այգիները։ Քնդողն խաղը նման խաղը, հա, բայց մի քիչ ավելի փափուկ դից սորտը Սվենի հնուց է եղել էլի։ Հիմա այս սորտը չկա, այս մշակում ենք որպեսզի մի քիչ շատացնենք։ Գործարանը տարեկան արտադրում է 30000 շիշ գինի։ Հումքը ամբողջությամբ սեփական այգիներից է։ Այս տարի նույնիսկ բերքի ավելցուկ են ունեցել, որը հանել են վաճառքի։ Ավելի մեծ քանակության հասնելու համար անհրաժեշտ է գործարանի սարքերը փոխարինել ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, ինչը ներդրումներ է պահանջում, որին գործարարը դեռ պատրաստ չէ։ Պատկանում ենք, որ մի քիչ գործ անենք, ինչ բարելավ ենք, հարմարությունները ավելի լավ սարքենք։ Սարքավորումները պետք է ժամանակակից սարքենք, սովետը ուխտվան իսպաները էլի։ Դե ժամանակակիցին որ կարողանանք գործ անենք։ Հնարավոր չէ սենց հին բաներով ճիշտ տեխնոլոգիան պահպանել, դժվար է։ Այս ծրագիրը այնքան էլ հերահար նպատակ չէ։ 10 տարի առաջ գինու գործարան հիմնադրելու փորձը գործարարը հաջողված է համարում։ Նշանակում է, որ համարձակորեն նոր ներդրումներ կարելի է անել դրանով նպաստելով թե տնտեսության, թե շրջանի զարգացմանը։ Բելլալալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համասարանի գրադարանն այսուհետ գրելու է անվանի գրականագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանի անունը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի գրադարանի անվանակոչության առիթը ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանի հենց այսօր լրացած ծննդյան 93-ամյակն էր։ Անվանի գրականագետը կյանքից հեռացել է բոլորովին վերջերս։ Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանի խոսքով Սերգեյ Սարինյանը կանգնած է եղել Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի կայացման ակունքներում, եղել է անձամբ իր ու կրթօջախի մեծ բարեկամն ու գործընկերը։ Երկար տարիներ նա գլխավոր խմբագիրն եղել մեր Նարեկ հանդեսի, ամեն տարի եկել ու դասախոսներով հանդես է եկել։ Երանական օրեր էին, դրանք եւ ինքը եւ Սևա Կարզումանյանը եւ ոչ միայն իրենք շատ-շատ դեռն է եկել, բայց Սերգեյ Սարյանյանը կապված էր որպես մեր համասարանի դասախոս։ Յուրաքանչյուր հարց մենք վճռում էինք նրա հետ, խորհրդակցում էինք նրա հետ։ Երբեմն մասնագիտական որևէ գիրք պետք էր լինում, ես զանգում էի իսկույն Սերգեյ Սարյանյանին, ակադեմիայի գրադարանից, տարբեր գրականության ինստիտուտի գրադարանից, չգիտեմ որտեղից որ պետք էր ինքը բավականին լայն այսպես շարավիղներ ուներ, կապեր ուներ եւ ցանկացած գիրք ես նրա միջոցով ձեռք էի բերում։ Համալսարանում Սերգեյ Սարինյանի ամենասիրած վայրը հենց գրադարանն էր, ասում է Վարդան Հակոբյանը։ Այստեղ նա կարող էր ժամերով մնալ ու թերթել այս կամ այն գիրքը։ Մշտապես հետաքրքրվում էր գրքային հավաքածուի նորույթներով։ Միջոցառումը հարգանքի турք էր ծննդով Արցախցի ակադեմիկոսին, որի ավանդը հայ գրականագիտության մեջ Վարդան Հակոբյանի գնահատմամբ վիթխարի է։ Սարենյանը մեր իմ ընկերների, մեր գրական աշխարհում, գիտական աշխարհում վիթխարի երևույթ է, անմրցակից եւ նրա արածը մեր գրականագիտության համար իսկապես շատ է եւ ճիշտ են ասել, որ մեր ժամանակակից հայ գրականագիտության օրենսդիրն է Սերգեյ Սարենյանը եւ ֆենոմենալ անհատականություն է։ Այնինչ արել է նա, ոչ մեկը չի արել եւ չէր կարող անել։ Եվ կա այսպիսի մի ճշմարտություն, կարծեմ ֆրանսիական մտածողներից մեկն է ասել, որ եթե ուզում ես մրցակից չունենալ, պետք է ընտրես ամենադժվարին ճանապարհը։ Սարենյանն այդպես է Մեսեջրույցում Վարդան Հակոբյանը պատմեց գրականագետի հիշատակի հավերժացմանը միտված եւս մեկ նախաձեռնության մասին։ Ես նախաձեռնել եմ նամակով դիմել եմ քաղաքացիական նախարարությանը եւ ընթառաջել են Խաչեն գյուղի դպրոցում առանձնացել են մի հետաքրքիր սենյակ եւ հիմա աշխատում ենք այդ սենյակը բավականին արմարավետ դարձնել նպատակի համար, որովհետեւ այդ դպրոցն ավարտել են եւ Սերգեյ Սարյանը եւ Սևա Կարժմանյանը երկուսն էլ ակադեմիկոսներ մի գյուղից, մի դպրոցից, որպեսզի մի փոքրիկ թանգարան լինի դպրոցում եւ դրա համար արդեն հայթայթում ենք համապատասխան էքսպոնատներ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր ուսանողների միջազգային օրն է։ Արցախի պետական համալսարանում այսօր օրվա երկրորդ կեսին նախատեսվում են տոնական միջոցառումներ։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Ուսանողների միջազգային օրվան նվիրված տոնակատարություններին անմասն չեն մնա Արցախի պետական համալսարանում։ Տոնի արդիվ երեկոյան կողմ նախատեսվում է հանդիսավոր միջոցառում տոնական համերգ եւ ապարքեվատրումներ։ Տոնովա կապակցությամբ Մարիբոյի ուսանողական խորհրդի փոխնախագահ Վահե Գալոյանը շնորհավորելով բոլոր ուսանողներին բարեմաղթեց ուրախ ու անհոգ, բայց եւ միաժամանակ նպատակային ուսման տարիներ։ Բոլոր ուսանողներին իսկ շնորհավորում եմ ուսանողների միջազգային տոնովա կապակցությամբ եւ ցանկանում եմ նրանք լինեն ակտիվ։ Այս տարիները օգտագործել շատ ճիշտ, քանզի ըստ իր 4 տարի ինչ այստեղ եմ սովորում, ինձ համար ամենալավ ամենակարծր, ամենավրախ տարիներն են։ Ես ցանկանում եմ նրանք հետ ինչքան հնարավոր այդ տարիներից օգուտ քաղեն, դիտելիքները ձեռք բերեն։ 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Իրինա Հայրապետյանը ուսանողական տարիները բնութագրում է որպես կյանքի ամենագունագեղ ու հուսառատ տարիներ։ Ես արդեն 4-րդ տարին է, որ ուսանող եմ, ուսանողական տարիներն այլ կյանքի ամենագեղեցիկ, ամենաանհոգ ու գունագեղ տարիներն են, որոնք այլ այլևս չեն կրկնվելու։ Եվ ուզում եմ շնորհավորել աշխարհի բոլոր ուսանողների տոնը եւ ցանկանալ նրանց, որպեսզի նրանք համալսարանում չսովորեն զուտ դիպլոմի համար, որովհետեւ դա այսօր էլ մոդայիկ չէ, դա այսօր էլ ակտուալ չէ։ Ցանկանում եմ, որպեսզի բոլոր ուսանողները նվիրվեն իրենց երազած մասնագիտություններին եւ սլանան առաջ հաղթահարելով բոլոր արգելքները։ Պարույր Մարտիրոսյանն առաջին կուրսի ուսանող է, բայց արդեն գիտակցում է հասարակության ու երկրի արժև այն պարտավորության լրջությունը, որը կրում է ուսանողը։ Ուսանողական կյանքը շատ հետաքրքիր է։ Եվ ուզում եմ բոլոր ուսանողներին շնորհավորել եւ պետք է գիտակցել, թե ինչ դեր ունի ուսանող հասարակության զարգացման մեջ։ Հավելենք, որ այսօր Արցախի մայր բուհում կայանալիք հանդիսավոր միջոցառմանը ներկա կգտնվեն պետական գործիչներ։ Հասարակական ակտիվություն, ուսման մեջ առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողները կպարգևատրվեն թանկարժեք նվերներով ու պատվոգրերով։ Տոնական միջոցառման մասին մանրամասն կհաղորդենք վաղվա մեր թողարկումներում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի Պետական Համասարանի Բանասիրական ֆակուլտետի հրավերով բանաստեղծ բանասիրական գիտությունների դոկտոր Հենրիկ Էդոյանը եւ բանաստեղծ թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսը հանդես են եկել դասախոսությամբ։ Բանախոսները ներկայացրել են արդի հայ գրականության միտումները։ Հակոբ Մովսեսն իր խոսքում անդրադարձել է թարգմանական գրականությանը, մասնավորապես ընդգծելով Արցախում լույս տեսնող Գեղարմ գրական գեղարվեստական հանդեսը։ Իսկ բանասիրական գիտությունների դոկտոր Հենրիկ Էդոյանը նշել է, որ արդի հայ բանաստեղծների Ստեղծագործությունները միջնադարյան եւ ժամանակակից բանաստեղծությունների սինթեզն են։ Նա ներկայացրել է այն հայ գրողներին, ովքեր ունեն նոր մոտեցումներ եւ առաջ են բերում նոր ժանրեր։ Նոյեմբերի 16-ին տեղական ժամանակով ժամը 20:43-ին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից Ադրբեջանի Աղջաբեդի քաղաքից 26 կիլոմետր արևմուտք գրանցվել է 3 ու 4 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Ստորգետնյա ցնցման ուշքնությունն էպիկենտրոնում կազմել է 4-ից 5 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Արցախի հանրապետությունում 2-ից 3 բալ ուժգնությամբ։ Նշենք, որ 1 օր առաջ Ադրբեջանում գրանցվել էր 5.3 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ, այն եւս զգացվել է Արցախում 3-ից 4 եւ Հայաստանի հանրապետության տարածքում 2-ից 3 ուժգնությամբ։ Մարզասերների համար Ստեփանակերտում տեղի ունեցել Արցախի Arm Fighting մարզական ֆեդերացիայի մարզադահլիճի բացման հանդիսավոր արարողություն։ Միջոցառման բացմանը Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Մինաս քահանա Մովսիսյանի կողմից օրհնության կարգ է մատուցվել։ Ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Հայրապետյանն իր խոսքում կարևորել է միջազգային չափանիշներին համապատասխան մարզադահլիճ ունենալու գաղափարը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ բարեգմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 7 ցելսիուսը 11-ից 16 աստիճան։ Տակություն։